اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Allaha hvalimo na svemu i On zaslužuje hvalu na svemu jer je samo on subhanahu wa ta'ala savršen i potpun u svemu. Njemu subhanahu zahvalijemo na svemu. I Allah subhanahu wa ta'ala zahvalu zaslužuje za svemu. Je sve što on propisuje i što od dobra ili zla, odnosno iskušenja određuje, ono je u konačnici dobro zato što savršen, nepogrešiv, može dati, odrediti samo ono što je ispravno. I zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala na svemu zahvalu zaslužuje. Od Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć, oprost i uputu tražimo. Pomoć da ga ispravno obožavamo i da mu robujemo i u svemu drugome što hoćemo da činimo, jer ako nas Allah ne pomogne, niko nas pomoći neće i sigurno se pomjeriti ne možemo. Oprost, jer mu pored mnogih blagodati nebrojenih stalno i svakodnevno griješimo, pa ako nam Allah subhanahu wa ta'ala oprosti, već smo zaslužili kaznu uputu, jer Allah subhanahu wa ta'ala je jedini taj koji upućuje pravi put. I koga Allah uputi napravi put, nema mu zablude će u džennetu vječno da uživa. a koga Allah subhanahu wa ta'ala u zabludi pravedno ostavi, tome nema ni pomagača ni uključivača. Zato iz ljubavi prema našem gospodaru straha od njegove kazne i nade i njegovu milost srcem, jezikom i dijelima svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve seneme njegov rob najbolji i njegov poslanik posljednji i time spasa tražimo. A zatim nastavljamo uz Allahovu pomoć i dozvolu sa govorom o Allahovim subhanahu wa ta'ala osobinama I ovo je, inša Allah, posljednji des na tu temu. Ostalo nam je da spomenemo ili protumačimo ono što je šehhul Islam rahimahullah naveo u svojoj poslanici od hadisa poslaničkih u kojima su spomenute osobine koje nisu spomenute u kuranskim ajetima ili neke su spomenute u ajetima koje smo napravili pa se na te hadise ovaj puta nećemo osvrtati. Pa nakon što je šehhul Islam rahimahullah rekao da toga ima puno u Kur'anu, jer su ono samo primjeri bili. I ko bude čitao Kur'an tražeći uputu, tražeći pravi put, tražeći istinu, naći će i shvatit će. I bit će mu jasan pravi put. Kaže thumme, a zatim, fi sunneti Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme, a zatim i u sunnetu poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve selleme. Isto je pravilo. Ko bude tražio uputu, ko bude tražio istinu, naći će jasno pojašnjenom u sunetu Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallame, je sunet tumači Kur'an, pojašnjava ga, upućuje na njega, primjenjuje ga ili prikazuje ga, kao što kaže šeheh ovde. Pa ćemo se zadržati na svakoj od ovih riječi, da shvatimo šta je to sunet. Riječ sunet, kad se kaže, ima više značenja u šarijaskoj terminologiji, zavisno od konteksta u kojem se govori, a još više običajnom pravu ili običajnom govoru, kao što je kod nas sunet ono što se ne mora, na primjer, to je definicija ovaj, posebna. Sunnet jezički ili prije svega znači put, program, adet, običaj, način nečega. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme ko vode lijep sunnet ima sebab sa sve oni koji ga slijede i ko uvede loš sunet, ima seba, odnosno grije svih onih koji se za njim povedu. Ovdje se ne govori o vjerskim stvarima i promjeni vjere, jer ne može ono što je od poslanika sallallahu sallam došlo biti loše. I sunet u onom vjerskom smislu je sav dobar, jer je to objava od Allah. Čim kaže loš sunet, misli se loš običaj, loš adet. Izmišli lošu psovku, a svaka psovka je loša pa kasnije kogod to bude koristio, onom prvom se grije, piše do sudnjeg dana, na primjer. Pa i se to zove sunet, način, program, običaj, metod. Također sunet se spominje nasuprot Kur'anu, kao drugi dio objave. Jer Allah subhanahu wa ta'ala objavio dvojaku objavu. Objavio svoj govor, gdje on govori o Džibrilu, a Džibril prenio Muhammedu sallallahu anehi wa sallama, u vidu knjige, knjige sabrana kasnije. Spomnila smo definiciju, govorili smo o tome prije dva ili tri drsa. To je Allahova knjiga Kur'an. Allahov govor koji nije stvoren. Spomenuo, spomenuo drugi dio objave. Tako je Allah kaže u suri Najm وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا Govorit od poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam kad priča tom objavom koja se sunet zove kaže on ne govori po hiru svome, već je to objava koja mu se objavlji. taj sunnet drugi može biti riječju i tekstom od Allaha, ali nije Kur'an, nego je došlo drugim načinom, pa se zove hadis kuci, ili može biti značajem od Allaha, došlo poslaniku sallallahu a nekje sveme kao nadahnuće, ili kao san, ili na neki drugi način, pa poslanik sallallahu a nekje svojim riječima to znanje, zna, znanje i značenje prenio, pa se to zove sunnet obični što bi rekli hadis koji nije hadis kod si. A taj hadis kasnije se dijeli na motivatiri aha, to će nam trebati inša Allah poslije. Treći način korištenja sunneta je sunnet kao propis, ono što nije obavezno ili ono što se ne mora. I četvrti način korištenja sunneta koji je najbitniji kad se kaže vjera je sunnet i sunnet je vjera i sunnet je nuhova lađa, to je sistem života, način života. Sve ono što je došlo od poslanika sallallahu alaihi ve sallam od riječi i dijela, prakse, njegovog opisa, onoga što je preporučio, od ponašanja, što je šutnjom od dobri i tako dalje. Sve ono što je došlo od poslanika, sallallahu anehi ve seneme. Jer poslanik je poslanik zato što je posla. Allah ga poslao sa Kur'anom i sunnetom. Pa i Kur'an spada u taj sunnet. U tu šire znači nič. I način života, što znači ra način razumijevanja vjere, način praktikovanja vjere, način prenošenja vjere, način življenja po vjeri ponašanja u vjeri. Sve je to sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sallame koji je najbitnija stvar. Mi smo stvoreni upravo da po tom sunnetu živimo. Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ vi u Allahovom poslaniku imate najbolji primjer. Limen kane jarđu Allaha vel jevma al-akhir. Za onoga ko se nada ili strahuje, o jedno i drugo se podrazumijeva u ajetu, od susreta sa Allahom i sudnjega dana. Wa dakir Allaha kathira i Allaha mnogo spominje. Ako hoće spas, spas mu je u sunnetu Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Spas mu je u sljeđenu poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Spas mu je u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala kroz vjerovanje u Kur'an i slijedjenje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Spas mu nije samo la ilaha in Allah, nego la ilaha in Allah Muhammedur Rasulullah. Jedno je vjerovanje, a drugo povjeri djelovanje, po sunetu djelovanje. Da vjeruješ u Allaha i da se pokoravaš Allahu subhanahu wa ta'ala slijedeći Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje u sunetu misli se u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, jedno od ovih značenja. Ne misli se u cijelokupnom sunnetu. Jer će spomenuti dio hadisa. Nego hoće šejih reći da nisu samo Allahova osobina došla u Kur'an. Došla je u sunnetu. Poslanik sallallahu aleyhi ve sallame koji je najupućeniji i najznaniji o Allahu subhanahu ve ta'ala, najučeniji On se o Allahu subhanahu ve ta'ala izražavao tako kako mi je objavljeno, jer to nije njegov govor. To je objavljeno kojom se objavlja Allah, to garantuje suri Neđmu. I nije se stidio da Allah opiše osobinama koje je Allah objavio. I nije od toga bježao. Nego je prenio ono što mu je gospodar naredio i zapovjedio i poručio. I dostavio je umetu. I nije rekao nemojte ovo vjerovat. Prepravite ovo. Iskrivite. Ovo je čudno. Ovo je poređenje. Oni koji su pratili ciklus razumiju o čemu govorim. Dobro. Nego je spomenuo osobine. I vjernici ashabi su ih prihvatili. I spomenut ćemo neke osobine kasnije kad vidite. I nisu se čudili. Nisu se ibretili. Nisu negirali kao neki koji dođuše nakon njih. Nisu bježali od toga. Nisu rekli Bože sačuvaj. Nego su Allahu subhanahu wa ta'ala bili zahvalni zato što ih su obavješteni još novom informaciji i još bolje Allah subhanahu wa ta'ala spoznali jer u svakoj Allahove osobinima ima korist nama. Allah subhanahu wa ta'ala je se opisao osobinama i dao je tragove tih osobina u stvorenima, među stvorenima. I što Allaha subhanahu wa ta'ala više spoznaš, više ga voliš, više mu se nadaš, više ga se bojiš, pokorniji su mu i sretnije živiš na ovom i na onom svijetu. Tako je da je bitno znati i u Allahove osobine vjerovati, bilo da su spomenuti u Koranu ili vjerodostanom sunnetu. Zašto kaže u sunnetu poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam? Zato što kaže fe sunnetu tu fesiru l Jer sunnet tumači Kur'an. To što smo imali slučaj da Allah uzvišeni kaže li ladina ahsanu husna wa zijade. Oni koji vjeruju, koji dobro djela budu činili, imat će džennet i više od toga. I ko zna šta je više od toga? Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam. Višak je, kao što je u muslimom sahihu, gledanje u Allahovu subhanu ta'ala plemenito, plemenito lice. Time je pojašnjena riječ iz Korana. Protumačena. Da znamo da se ne razilazimo. Nego da, su, da u to vjerujemo, da se tome nadamo i za to da radimo. I trudimo se. Jer je to najveći užitak. Pa sunnet tumači Kur'an. Kaže poslanik sallallahu aleyhi ve sallame La inni utitul Kur'ana wa mislahu ma'a. Dat mi je Kur'an i nešto poput njega, jednom rivajetu veće od njega. A zatim kaže, bojim se da će doći vakat kad će čovjek biti naslonjen na svoj naslonjač i govoriti ono što vam dođe u Kur'anu od halala i harama, to halalom i haramom smatrate, a se suprotno tome obje, o, ostavite, odbacite, je dovoljno vam je ono što ima u Allahovoj knjizi. Poslanik se boji se takvih ljudi koji će odbiti sunet, a držati se samo Kur'ana. Plaši se za nas, jer to su ljudi koji odvode u zabod. Ne možeš Kur'an shvatiti da suneta. Sunnet je poput Kur'ana, kaže poslanik sam i viši od njega, jer obi, obimni. Više govori. U Kur'anu je pred, presovano znanje koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio, dešifrovao, primijenio, protumačio, prikazao i tako dalje. Pa jedna od stvari i ciljeva sunneta je da teoretski i praktično pokaže se šta Allah u Kur'anu od nas traži. Jer Allah u Kur'anu je objavio vjeru, a vjera je ubjeđenje i primjena. Ubjeđenje riječi i djela, odnosno vjerovanje u vijesti koje su došle, onako kako su došle, i djelovanje po tom vjerovanju, jer je došlo također pored obavijesti ili habera, došli su propisi, a propisi su u vidu naredbi ili zabrana, ako je vjernik on naredbe izvršava, odnosno trudi se da to radi i zabrane ostavlja, trudi se koliko može da to radi. I vjera je pojanašanje. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je u svemu tome usvetun hasene. Najbolji primjer. Divan primjer. Bio je Kur'an koji hoda, kaže supruga njegova allahu anha, koja ga najprej poznaje. Ono što treba i što, što Allah traži od vjernika u Kur'anu, to je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem po pitanju vjerovanja, pa se nije libio da prizna Allahu svojstva, nego se ponosio time i pokazivao i govorio i širio. I po pitanju djelovanja, izvršavanja naređenog i ostavljanja zabranjenog, kakvoće praktikovanja ibadeta i ostalih, on je primjer nama, kaže sallu kemara i tu muni usalni klanjati, kao što vidite, mene klanjam, hudu anni mena sike kom uzmite od mene moje obrede i tako dalje. A ne da mi izmišljamo kako ćemo nahađići ili kako ćemo ovo ili ono, sve nam je pojašeno, alhamdulillah I po pitanju ponašanja, najboljih ponašanja je bio Allah, za nje kaže da je najboljih ponašanja, kao što su uri nun. Ma innaka la ala huluqin azim. Zatim, وَتُبَيِّنُهُ Sunnet pojašnjava Kur'an. Ove su riječi, kažu učenjaci, slične, ali svaka ima određeno značenje, dodatno zbog kojeg je spomenuta. Tefsir tumačenje ujedno i pojašnjavanje. Ali jedno se misli direktno tumačenje riječi, šta znači, a drugo je pojasniti ono što je općenito došlo. Šta, na što mislimo, primjer toga je, na primjer, kada Allah subhanahu wa ta'ala kada va pimu sana, obavljajte namaz, ispunjajte obavljajte namaz, uspostavite namaz, uspravite namaz, radi ga kako treba, to znači je pimu sana, ne znači samo obavi. Nego izvrši obavizu namaza kako je propisano. I kako ćemo klanjati? Prvo riječ salah, u arabskom jeziku znači dova, molba, pohvala, salavat, molitva. Jel dobro neko kaže Bože pomozi ili Bože mi oprosti klanjao je? Ili da pohvali Boga i klanjao je? Ili da donesu salavat na poslanika sa zemlji klanjao je? Pet put dnevno. Ne piše u Kur'anu detalja oko toga. Imaju neki vezani za namaska vremena i tako dalje. Nego je u sunnetu došlo da su namazi bili 50. Pa nam je Allah smanio na pet. Da su to sabah, podne, kindi, akšam i acija. Da svaki od njih ima svoje vrijeme kad se klanja. Da svaki od njih ima određeni broj rekiata, sunneta i farza. Da nije isto dva sabahska i četiri podnevska farza. Da je akšam tri, za razliku od svih drugih. Da se klanja od tad do tad. Ne neki imaju sunete prije, neki sunete prije i poslije, a neki nemaju suneta nikako poput Ikindije. Sve je to poslanik sallallahu a ve se pojasnio u sunnetu. I ne možeš klanjati bez hadisa. I sve što klanjamo u hadisma je došlo, nije došlo vajte. Od kakvoći je broja rekiata, šta se uči, koliko se bude, kako se pregiba i tako dalje. Vatadullu anehi, kaže upućuje na njega. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu i poslani sa svemu hadisima spominju jednu te istu stvar, a to je da onaj ko se pokorava Allah, taj mora da se pokorava poslaniku i onaj ko se pokorava poslaniku, taj se pokorava Allah. Kaže Allah, poslani sallallahu anehi wa sallam, svi će ući u džennet, osim onaj ko odbije. Čiji je Ha? Allahom nije poslanikom, znači poziva u pokornost Allahu. Kažu, ko će odbiti to Allahom poslaniče? Kaže, ko mi se bude pokoravao, taj će ući u džennet. Ako bude nepokoran, taj je sam odbio. Ako se bude pokoravao poslaniku, taj će ući u Allahu džennet. Taj se pokorio Allahu. Kao što kaže Allah u Kur'anu direktno. Men yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ko se pokori poslaniku, taj se pokori Allahu. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Reci, ako Allaha volite, ako Allaha volite, reci Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Mene slijedite. Pa će vas Allah voliti. I grehe vam oprosti. Hoćeš oprost? Hoćeš džennet? Hoćeš spas? Eto ti sunnet. Lađa Nuhova, uže spasa, slamčica, zovi kako hoćeš, jedini izlaz iz Dunjaluka isprava, jedini ulaz u džennet isprava, direktan, siguran, garantovan od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika, jer vjerovanje i djelovanje ponašanje, pozivanje i na tome ustrajavanje po sunnetu Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Poslanik sallallahu aleyhi ve sellem je poslan da poziva u robovanje Allahu. I kroz to je svo vrijeme pozivao da se Allaha obožava, a njega slijedi. I njemu pokorava. Jer Allah je njega poslao da primijeni vjeru. Da pokaže kako vernik treba da izgleda. Da se ponaša da vjeruje, da primjenjuje. I Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu stalno napominje i spas veže za sljeđene Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallame, jer se Kur'an ne može ni prihvatit, ni shvatit, ni promijenit, ako ćemo sunnet odbaciti. Wa tu'abbiru anhu, ova riječ isto tako znači govori u njoj negdje, pojašnjava i tako dalje, međutim ovdje se cilja, ako što kažu tumači, na primjer, na prikazivanje. Sunnetom je prikazano praktično ono što, što je u Koranu došlo. Općenito, od svih stvari. Kako vjerovat, kako djelovat, kako se ponašat, kako se za vjeru borit, kako žrtovat, kako osaborit, kako oprostit, kako se pomagat, kako izdržat, kako umrijet na pravom putu. Sve je to došlo u sunnetu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ono što je bitno napomenuti kad je u pitanju govor o hadisima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, je to da su ih neki podijelili s aspekta lanca prenosilaca. I to je ispravo podjela sa naučne strane. Ali problem što nema stvari na dunjaluku, a da je neko ne može zlopotrebiti. Pa je neko to zlopotrebe na svoju stranu i počeo da neispravno vjeruje preko tog pravila, da se sunet dijeli na mutevatir i ahad. Nećemo puno detaljice tako toga. Imaju hadisi koji su predešteni mnoštvom puta puteva u svakoj generaciji. To su mutevatir, bez ulazka u definiciju i ostale stvari. Imaju mnoštvo hadisi koji su preneseni, negdje prenosi pet ashaba, negdje dva, negdje jedan, negdje tri. Uglavnom ne prenosi više od tri, četiri, kao što je ustav kod nekih učenjaka za mutevatir ali su pouzdani prenosioci. I onda umet je složen da se vjeruje ono što je došlo u Koranu i ono što je došlo u motivator hadisu, a ehli sunet val džemaat kaže i u svakom drugom vjerodostojnom hadisu. Za razliku od njih, mnogi su rekli ne, ne vjerujemo po pitanju vjerovanja osim motivator ili motivator ovaj ili onaj, ili prihvatamo ahad ko rezervu, ako nam godi i prihvatit ćemo, ako ne odbićemo, ili prihvatamo da je to hadis, nećemo ga negirati, ali nismo dužni u to vjerovat, kažu neki, i tako dalje, i tako dalje. Pa kaže šeht nakon toga, s obzirom da je sunet ono što jeste, program, način svatanja, vjerovanja, prihvatanja, primjenjivanja Kur'ana, ne možeš bez suneta, uopšte. Bit od muslimana, kaže وَمَا وَسَفَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنَ الْأَحَدِيثِ السِّحَاهِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ وَجَبَ الْإِمَانُ بِهَا كَذَلِكَ I sve ono kaže s čime je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao svog gospodara u vjerodostojnim hadisima. Jer govori bi osobinama. I kaže ko bude u Kur'anu tražio pravi put po tom pitanju, naći će ga. i ko bude u sunetu naći će ga. Pa je malo pojasnio šta znači sunet za muslimana i onda nastavlja govoreći i u sve ono što vjerujemo mi, vjeruje ehli sunet, vjeruje spašena skupina, u sve ono čime je poslanik sallallahu alaihi wa sallam upisao Allah. Kako on zna kako Allah izgleda? Da mi ne zaspite, doći. A, jel ga vidio? Nije ga vidio po ispravljenim mišljenjima, ni na ovom, ni na ovom svijetu. Vidjet će ga na ahiradu koji svi drugi. I bolje, jer je bio najbolji vjernik. Nego mu je objava došla. Iako iko može reći išta o Allahu subhanahu wa ta'ala, to je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kojemu Allah objavlja ono o sebi. Iako iko zna kako se baratat s tim hadisima, da li prihvatiti ili ne, to je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, iako ovo je smiješno kad kažemo da li prihvatiti ili ne, općenito. Desilo se razilaženje i znači, po tom pitanju, pa moramo govoriti. I poslanik sallallahu aleyhi ve sellem u mnogim hadisima spominje mnoge osobina Allaha uzvišenog. Pa kaže šeheh, i u to je sve obaveza vjerovat na isti način kao što se vjeri u kuranske tekstove. Jer je sve došlo u objavu. Kaže u hadisima sahihima, da tako kažem, vjerodostojno. Ne kaže mutevatir. Jer kod ehli sunata val džamaata, kod spašene skupine, kod pravog puta, kod ashaba na kraju krajeva, što ćemo dokazati inša Allah, nije uslov bio da grupa prenese. Grupa od grupi. Nego je uslov bio da po, po, prenosilac bude pouzdan. I ta podjela u praktičnom smislu nikad nije postala u prvoj generaciji muslimana u praktičnom smislu. Da kažu ovo prihvatamo, ovo ne prihvatamo. Poslanik sam se u sanje moja da vjene. Što slao ovog i onog ashaba samog? Slao pisma po jednom ashabu, poziva kralja i njegovu državu čitam. Iako odbio, spostavio dokaz protiv njih. Po jednom čovjeku. Jedan čovjek dolazi u džamiju u Medini, u Kuba, a zatim i u Kableten. I vidi ih da klanjaju prema kucu a već je za promijenjen propis. I vikne upo namazan. Došla je objava. Klanja se prema Mekki, prema Kabi. Promijenjen je propis. I šta sahabi uradiše? Prekli namaz. Završte namaz. Okrenuli se. Rekli ti si jedan pojedinac moramo sad poslati dvojicu do poslanika sa osvijem da te provjere trojicu tačnije. Pa kad oni dođu i potvrde plus ti si četvrti, onda ćemo mi te nekako povjerovati. Il zupo namaza! Muškarci i naprijed žene nazad uspjeli da se obrnu. U nama se razjelaze kako su to izveli da se promijene ne prekidajući namaz uopšte, ne čekajući sekunde, propis promijenjen. Nismo znali, sad znamo, odmah pre, prepravljamo. Je tako vjernik radi. Nisu rekli, joj, čujemo pet glasova, čujemo samo jedan glas, ne vjerujem jedno. Okreću se i klanjaju kako treba. I mnoštvo je dokaza u Kur'anu i Sunnetu da je jedan čovjek dovoljan na koji je pouzdan da ti prenese vijest, da te upozori, da te opomene, da te obraduje, ti naredi. Pa po Allah je slao poslanike pojedince. Nije slao grupu. Osim u nekim situacijama. I zato je dovoljno da hadis bude vjerodostojan. Pošto spada je Hasan, zvan kategorija, dobri lanci prenosa da samo da je ispravan, da je pouzdan, da je to poslanik sa rekao, Iako je poslanik sa sve rekao, ko ima pravo da odbije, da kaže možda nije, ne zna, ja to ne moram i tako dalje. Džehmije i Mu'tezile po starom običaju ovdje kažu mi ne vjerujemo nikako ahad. Mi to, to nije sigurno, to ne znamo mi je li to, čime to jedan čovjek prenio. Možda je pogriješio, možda je posehnio, možda je kod njega slagao i tako dalje. Mu'tezile, oh, pardon, Kurabije, Maturidije i Šarije kažu mi ahad prihvatamo pod uvjetom vjerujem u njem, vjerujem da je to hadis, da je to poslanik sam rekao i sve to. Međutim, mi u njega prihvatamo ako se ne kosi sa osnovnim principima i ako se ne kosi sa mutevatirom, to je njegovo značenje. Inače, odbijamo značenje jer kažu mutevatir je sigurno jak s aspekta dokazivanja, direktan, jasan, jak i lancem i značenjem, dok ovaj je slab. Pa nećemo mi sad slabim da tumačimo nešto što je jako. I tako napravili su sebi šubhu koja im je opravdanje, a u radu su krupnu stvar, odbili su riječi poslanika Salamana. I onda se desi da čovjek u, u, u vjerskim ustanovama djeci čita hadisa o Mehdiju, profesor ih na kraju kaže vjerujte li vi ovo, ja ovo ne vjerujem. Na osnovu ovih pravila. Allah uzviše mi sačuva. Thank you dok od ehli sunnete val džemaata ustave da je hadis vjerodostojan i u iman u njega biva obavezan, ono što se u hadisu došlo. Vjerovanje biva obavezno. Kaže Kaže šejh Islam rahimahullah od vjerodostojnih hadisa alati talaqaha ahlu al-ma'rifati bil qabul ovo je uslov koje su kaže učenjaci prihvatili ja to ima hadis da ga učenjak neće prihvatiti ima pun Zato što učenjak koji je stručnjak u tome zna da ima nešto u njemu, da nije vjerodostojan. Ili da je derogiran. Ili da se nešto desilo. Nije da ga ono odbija zato što je hadis. Nego mu je to struka cijeli život živi za zato. Uslov je da je lanas vjerodostojan i da je značenje ispravno prihvatljivo do leme, da nije nešto neki dokinuto, derogirano, spomenuto, iako nema derogacije u obavijestima, ali govorim primjer samo. Da su stručnjaci nisu mu našli mahanu. Mahanu u tekstu, a ne samo mahanu u senedu. Jer to su, to, to su ljudi koji su živjeli za hadis. Cijeli život pravili. On kad čuje, on kaže, nisu ovo riječi poslanika. Salam I onda istražuje se, istražuje stvarno, ne, zaključi se, da hadis nije hadis, nego da je nešto što je pogriješeno, pred, tako da je ubačeno i tome slično. Pa je uslov da je hadis vjerodostojan, a kako znamo da je vjerodostojan? Tako što ga je Olema prihvatila i po njemu radi. Makar je bio neko, kad su pitali Hasan hadis ili dobri, da je rekao da je slab, da ima slabost u lancu i tako dalje, sa aspekta čisto naučnog, da se govori o lancu, ako je Olema prihvatila to značenje, oni znaju da ima dokaz za to, i na nama je da se pokorimo, da pitam učenje ako ne znamo, ne da mi nešto istražujemo, pametimo i negiramo od sebe ono što je postojeno. Kaže, vađebel imanu biha kethalik. Obaveza je da se u to vjeruje. S obzirom da hadisi poslanika sallallahu aleyhi ve selleme vjerodostojni nekad govore o ruknovima, o temeljima onih imanskih stubova, a nekad govore o nekim sporednim stvarima za koje smo rekli ako bi insan ne znao ili negirao da ne izlazi iz vjere, kad smo govorili o tim stvarima, o vjerovanju Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i odredbu, tako se isto primjenjuje propis onoga koji negira nešto od hadisa na osnovu pravila. Pa kad bi negirao nešto što musliman nužno mora vjerovati, to bilo djelo kufra. A kad bi negirao nešto od stvari koji su vezane za tu nužnu, za taj stup, ali su sporedne, to se smatra, kažu učenjaci, može se reći da, je to, da su to riječi kufra, da je to djelo kufra, ali takav se ne proglašava i ne smatra nevjernikom, nego se smatra žestokom, zabludom i velikom negotarijom. I na osnovu toga, ove mnoge predaje gdje su se razišli oko nekih stvari vezani za preznake sudnjega dana, ili za detalje na sudnjeg danu, nisu ih izvjeli izvjere, ali su ih izvjeli iz okvira puta spašene skupine za koju poslanik Salom Sven kaže svi će u žene, to osim jedne, svi će u vatru osim jedne, to su oni koji budu na onome na čemu sam ja danas i moja sahab. A sahabima je bilo bitno samo da je to poslanik Salom Sven rekao i oni to vjeruju i po me djeluju i to obaveznim smatraju dok dođu što kasni ljudi koji vagaju pa što hoće prihvate a što im nelogično biva odbacuju. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wa sallam. Poput njegovih riječi sallallahu alaihi wa sallam, ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة هنا يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له men jes'aluni fa u'tiyah, men jestagfiruni fa agfir Allah, mutafakun alih. Sad spominje primjer i prije na primjer, sam pre, potrošio dovoljno vremena za ovaj ovdje uvod koji je bitan jednako koji je ono što slijedi. Kaže, vjerujemo u svaki hadis, samo da je vjerdostan. Poput, i onda spominje hadis jedan za drugim. Prvi hadis koji spomenuo je hadis koji je bilježi Buhari i Muslim u svoje, svoje dva sahija. I ako je pitati je lahad ili motivati, reću vam da, da me ne zanima. Jer tako treba. Mogu ja znati ili ne znati na osnovu nauke neki ali to se mene i tebe ne tiče. Vjerodostajan je sigurno kod Buhari i kod muslima sahih. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jenzilu rabbuna, ila sema i dunja, kulla lejna, hinna jepa thulutu lejna l'ahari. Silazi, spušta se, naš gospodar, na dunjalučko nebo, jer mi znamo da ima sedam nebesa, prvo najbliže nama je dunjalučko. Svake noći, kad prostane trećina zadnja noći, ili u zadnjoj trećini noći. U drugim hadisima i rivajetima je došlo spušta se naš gospodar kad prođe trećina noći. Kad prođe polovina noći. Kad prođe trećina ili polovina. Kad prostane trećina ili polovina. Ovo je najvredostojniji hadis. Rivajet, najjači. Ali ima i ostale su, mnogi učenjaci su ocijenili vjerodostojnim ili jesu vjerodostojni neki što nam treba će kasnije za jednu šubhan ko govore da je razbijen usput za lavu pomoć. Ali mi vjerujemo da je istina ono što poslanik sallallahu alaihi wa sallam govori. Da se naš gospodar svako večer približava nama tako što se spušta jer on gori, pa se spušta. Približava nam se i fizički, iako nam je bliži od nas sami, svojim osobinama. Spušta se I to s razlogom. I pita, ima li neko da me moli da mu se odazove? Ima li neko da od mene traži da mu da? Ima li neko da oprosta traži da mu oprosti? Pa jedni se uhvate za prvi dio hadisa i polomiše se dokazivajući novotarima da se Allah zaista spušta ali nema u zadnjoj trećini noći da vide što to Allah stvarno se spušta i prilazi. A jedni, oni su većina, nažalost, u drugoj krajnosti, kažu šta se treba raspravati, ko od vas klanja u zadnjoj trećini? Ko od vas ustaje? Ko od vas ustaje nakon pola noći? To je smisao hadisa. Da se ustane, da se moli, da se pokupe ove ogromne nagrade, vi ne negiramo. Ko je u pravu? ako ste me pratili. Molim? Oni je između. On između, nije jedan i drugi. Prvo, Allah subhanahu wa ta'ala ne objavljuje beskorisne stvari. Poslani se sve ne govori, ne priča džaba. Allah mu je dao džavam i kerim, da što manje rekne, a što puno ka više kaže, što više kaže. Nije ni riječi bespotrebno trošio, nego ima je zgrobit, sažijet govor. I svaka riječ je bitna i bitno je da znamo da se Allah spušta i da u to vjerujemo. Allah time iskušao vjernike, ko hoće da vjeruje, ko neće da sumnja. Pa su jedni zalutali, novotari otišli zato što negirali. Ne može, kaj kako? A drugi su rekli, mogu kako njemu dolukuje, koji sve drugo, ne znamo kako, ali jest tako. Što? Zato što je poslanik sam rekao. I bitno je da se radi po toj obavijesti, da se trudi insan koliko može da se stiže od onoga što ga sprečava, da ugrabi ovo veliko, ima li od nas da nema potreba? Ima li od nas da nema grija? A koliko iskoristavamo blagodat Allah zbog nas, njemu ne trebamo, mi, mi njega trebamo. Allah zbog nas nam prilazi i na najbliže nebo silazi i pita nas, nudi nam se, ko treba nešto da mu dam, kome moli da mu dovodim, ko oprosta traži da mu oprosti. Pa molim Allaha da nas uputi da ovo iskoristimo. Pa je jednako bitno jedno i drugo. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu anehi ve seneme, prije toga kažu, kako? Ako je Allah na aršu i silazi, kaže, jel osta, gdje bide arš, jel ostave arš, onda nije na aršu. Mi kažemo, silazi, on je na aršu a to što nije ko ti, ako siđeš od nekud i ostaviš nešto, odeš na drugo, ostavi se prvo. Allah je sve moguć. Allah kaže da je naš i on je naš. I kaže da silazi i mi kažemo silazi. Nas ne zanima kako, jer niko ti ne može odgovoriti na to pitanje. Osim riječima kako njemu dolikuje. I drugim riječima on je sve, moguć, sve moćan, radi šta hoće i što hoće to i može. I ničemu nije sličan. Čim si ti tu postavio pitanje, ti sam automatski njega poredio sa sobom ili s nečim drugim. Pa si shvatio da ti to ne možeš raditi, pa pitaš se kako on može. A koji sve druge stvari gdje on savršan na mi menkali? Druga stvar, kažu, zemlja je okrugla, sunce, zemlja, kruženje i ostale stvari, što mi ne negiramo, da, da ne bi to pogrešno shvatio. Ulema se složila da je zemlja okrugla i tako će biti ako bude i ostalo. Bez odvira teorije zavjere, kaže na jednoj strani dan, na drugoj noć, pa se to mijenja stalno, pa dan, pa noć, uvijek je negdje zadnja trećina. Jel to znači da Allah uvijek negdje se spušta? Jel to znači da se Allah više spušta? Jel ovo, jel ono? Znate šta znači? Znači da se Allah u zadnjoj trećini noći spušta i tačka. Opet je pitanje kako? A mi ne znamo kako, nemoj pitati. I opet se vraća na pravilo, sa mene je to nemoguće, pa ne utu bilah i Allahu negina. Uporedio si ga opet, opet si pogriješio. A druga stvar, ako uzmemo ove hadise koji su došli, u jednom hadisu kaže u prvoj trećini, u drugoj, u drugoj, ili polovini, u trećini, u zadnjoj trećini, postoje mogućnost da Allah subhanahu wa ta'ala i to je dokaz, nekad silazi u prvoj, nekad u drugoj, nekad u trećoj, a najčešće u zadnjoj trećini noći, kao što dio učinaka tumači ove hadise, pa nekad biva tamo, nekad damo i tako dalje, ali je pojenta da je Allah subhanahu wa ta'ala tamo gdje je noć, u zadnjoj trećini noći, najbliži stvorenima, i gdje god se nađeš na bilo kojem planu, čošku planete, koja čoškova nema, i nađeš se u zadnjoj trećini noći, a možeš i u prvoj polovini, ako nećeš ustati ranije, nadati se da će i tako biti kabul. I zamoriš svog gospodara vrijedi pravilo koje Allah je postio u Koranu, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Ako te moji robovi za mene upitaju, ja sam blizu, uđibu da'vete da'i da da'a, odazivam se, molim, molite neka me zamoli. U sljedećem hadisu, koji je također kod Bukhari i muslima složili su se na njegove dostojnosti, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allahu ašeddu farham bi taubati abdihi al-mu'mini ta'iru min ahrikum bi rahilatihi al-hadith. Hadis poznat, malo duži, koji počinje sa riječima zaista se Allah više obraduje ro, te obi pokajanju svoga roba kad se kaje više nego što se od vas neko obraduje kad je na jahalici pa se tamo spominje kasnije da je u pustinji da je zaspao i da mu je sve što ima otišlo na jahalici pa se probudio pa vidio da nema, pa potražio, pa vidio da je opet nema i sjeo da umri. I zaspao i probudio se i vidio jahalicu sa svim svojim stvarima, sa hranom, pićem i ostalim pred Upravo je vidio da je preživio. Nema veće radosti za insana na ovom svijetu. Od momenta kad preživiš, kad život tvoj, se nastavi nakon što se izgubio nadu nema. Allahu poslanik sa sam kaže Allah se više od toga obraduje mojemu i tvojemu pokajanju, brate moja sestra. Kad se ja i ti pokajemo od grijeha, mi sebi valjamo, shvatit ne znamo i ne možemo koliko smo sebi koristili. I mi svog gospodara obradujemo. I više ga obradujemo time nego što bismo se mi obradovali kad bismo život svoj Allahom volim sačuvali. Pa je ovdje došla osobina da se Allah raduje. I onda neki dođu i kažu radost je ovako, radost je onako, mi to ne možemo pripisati jer ako pripišemo onda smo Allahu poredili sve to što se spomenuo definicije radosti, to je ljudska radost. Allah se raduje kako njemu dolikuje. I on se ne raduje iz povoda. Mi se radujemo kad nešto nemamo pa dobijemo, kad ovako i kad se iznenađen pozitivno budemo i tako dalje po sve negativnosti za nas. Sa nam. Dok se Allah subhanahu wa ta'ala radi onako kako njemu dolikuje, jer on savršen i nećemo sličan nije, ali znamo iz hadisa da se Allah obraduje. I znamo šta naše gospodara raduje. Pa je na nama da vjerujemo da se Allah raduje i da se trudimo da što više i češće svoga gospodara obradujemo jer se korist vraća nama na ovom i na onom svijetu što je u sljedećem hadisu koji je također kod Buhari i muslima mutafakun alaihi jadhaku Allahu ila rađunaini jaktulu ahaduhu man ahar kilahu ma jedhu rađunaini Allah se smije dvojici ljudi jedan drugog ubiju a dvojica uđu u džennet pa je došlo tumačenje u hadisu kasnije boli se muslima na Allahovom putu pa pogine ko šehi do nevjerničke ruke a zatim kada Allah htjedne, taj nevjernik islam primi, pa umre ko muslima, na kraju će obojica u džennet. Iako jedan drugog ubio, ovo nije pozivanje i odobrovanje među muslimanskih prolijevanja krvi ili ubijanja, nego se govori o situaciji koju Allah zna, mi ne znamo. I u momentu kad je čafir ubio muslimana, Allah se tad nasmijao. Je zna da će li ovaj kasnije s njim u džennet. Mi ne znamo, nama je to teško ružno. I Allah se nasmijao. I Allah se smije kad hoće. Kako njemu dolikuje. Allah, kad se smije, mi ne kažemo usnama, zubima i tako dalje. Mi to ne negiramo. Ali se mi iz šarijatskih tekstova i objave držimo. Mi Allahu ne znamo smo ono što smo, čime smo, o čemu smo obavješteni. Što nam je došlo objavno. I zadržimo se ondje gdje imamo hadis i dokaz, a ostalo me ne razmišljamo niti negiramo, nemamo dokaz da nije, niti potvrđujemo jer nemamo dokaz da jeste. O Allahu znanju, bez znanja ne, go, govorimo. Ashabi su od poslanika sallallahu alaihi sallam bilo kad im citira Kur'an, Allahov govor, ili kad im spominje hadise koji su također Allahov objava svakakvih osobina čovjeka. Nikad nisu pomislili ili se čudili ono negirajući ko se čude ovi današnji. Kažu kako? Ko biva nemoguće. I sve moguće im nešto bi nemoguće kod njih. Ali se desio jedan slučaj da je jedan ashab sa čuđenjem, ali ne čuđenjem negiranja, nego divljenje. I to je čuđenje. Upitao poslanika sa lalazirnim pitanjem, što je opet dokaz da ono što im nije bilo jasno pitali su. A to je upravo ovaj slučaj. Pa kaže ashab, evo jedhaku rabbuna. Zar se naš gospodar smije? Kaže postan se da. Kaže, neće nam faliti dobra od gospodara koji se smije. To se zove vjera i vjerovanje i To se zove razumijeva. Neće nam faliti dobra od gospodara koji se smije. U sljedećem hadisu kaže, poslanik sallallahu aleyhi ve selleme, ađibe rabbuna min kunuti ibadihi ve kurbi gijarihi, janzuru ilaykum azline kanitin, fe javallu jadhak ja'nama ne farajikum karib. Čudi se gospodar bez nadešnosti robova, a blizini njegove promjene. Čudno Allahu, što rob koji vjeruje u Allaha, kad bude pritisnut da lajima, izgubi nadu Allahom milosti. Izgubi sabr. Pomisli nema kraja. Allah obećao kraj. Pomisli nema izlaza, Allah dao izlaz. Pomisli nema lijeka, Allah lijek spustio, već sam ga treba naći. Čudi se Allah, kaže, bez nadneštosti robova, a blizini promjene od njega, promjene stanja. Jer Allah je odredio, dotad iskušenje traje, nema ništa vječno. Pa će promijeniti se. Nakon teškoće dolaze olakšice, blagostanja i nakon blagostanja dolaze iskušenja opet. Pop. I to dva naprema jedan. Ali to je druga tema. Pa se Allah čudi, ne čudi se ko mi, nas, mi se čudimo kad nešto ne znamo ili kad nas nešto zadivi, kad se iznenadimo, zato što ne znamo. Po prirodi smo neznalice. Allah se čudi kako je njemu dolikuje, ne znamo kako. I čudi se i ovo je za nas kritika, da ne budemo takvi. Čudi se, kaže, bez nadešnosti, gubljenje nade kod robova uz blizini promjene, dolaska, rješenja. Kaže, gledaj ih bez nadnešti, gubli nadu, pali što bi mi rekli, pa se kaže na smije, ja zna da je izlaz blizu. Pa je ovdje znači dokaz za čuđenje i dokaz za smije, onako kako njemu doliko. Na smije se jer zna da je izlaz blizu, ali ne blizu kako što mi mislimo, jer mi smo nestrpljivi ljudi. blizu kad treba, kad je zaista blizu, kad odgovara, na kraju sve to bude u našu korist, a ne protiv nas. Allah obećao obećanje, Allah objavio propise, Allah obećao nagrade, Allah obećao pomoć vjernicima. Bilo kroz propise, kroz objave, kroz ispravne snove, kad insan usnije pa mu neko podumači i tako dalje. Kad je došao Haber, osabori, čekaj, doći će. Nikom Allah nikad duža nije ostao. Nikad Allah nikog nije iznevjerio. Ne može biti nemoguće. Nema ne, bez izlazne situacije. Sa sve mogućim. Sa onim čija je milost pretekla sržbu. Sa onim koji svi, svim upravlja. Ne gubi nadu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže, odnosno prije toga da kažem, Allah subhanahu wa ta'ala daje tolika iskušenja i tako je njegov zakon na zemlji da je pred zorom najtamnije, pa se onda razvidi. I tako iskušenja rastu, rastu, rastu, dok insan ne izgubi nadu. I zato ima jedno pravilo, kaže se, vahare, Yes, džajan nasr, ili kako već ide, kad se pojavi, kaže, beznadežnost, tad dolazi pobjeda. I da štede lbec, kad se pojačaju iskušenja, vahare, jes, jes, i poveća se, kaže, beznadnešnost, pojavi se kod nekih i onda dolazi iskušenja. O, izlazi, pardon. E takav je insan, trpi, trpi, trpi i pukne. A ne bi trebao nikada pukne. Jer Allah je obećao, mora biti, desit će se, doći će. Suđeno mora doći. Pa kaže se u ajetu Hatta ila stej asar rusulu wa dhannu annahum kad kudibu. Etahum nasunna kad su poslanici, kaže, izgubili nadu i pomislili da su ulažu tje rani. Tad je došla pomoć naša. U što su poslanici kao najbolji vjernici izgubili nadu, rećemo je. Molim? Da će im se odazvat oni koji su pozivali, jer oni ne upravljaju tim, Allah tim upravlja. Nisu izgubili nadu, ovo Allahova obećanja. To njima ne dolikuje nego skontali to je to, koji primio, primio. Jer oni pozivaju, Allah upuće koga hoće preko njih. A odgovori sve gori i gori, i prijetnje, i sterivanje, i smrću dolaze. Ti njega pozivaš u džennet, on te tjera u džennet. I neki prime, onda stani. I u tom momentu Allah pomoć daje. Poštane ensarije koji masovni islam prime, ili poštane kaznu izbavi vjernika, uništi nevjernike i tako dalje pa sam ajet spomenuo, iako ima veze s ovim, a moglo se i bez njega, da razbijemo ovu šubhu jer neki misle da je normalno gubit nadu, kad su poslanici kaže izgubili možemo i mi. Ne. U Allaha obećanja poslanici nisu gubili nadu. Ali ono što nije do njih, dešavao se da misle da je to to. Jesu ljudi. Da pa je Allah davao što on hoće, a nešto poslanice, kamoli ostali vjednici misle i nadaju se. sljedećem hadisu. Kaže poslanik sallallahu aleyhi ve sallame, La tezalu jahennemu yulqa fiha wa hiya taqulu hal min nazil hatta yada'a rabbul hatta yada'a rabbul izzati afiha rijlahu wa fi riwayatin 'alayha qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'd fa taqulu qat qat muttafaq alayh Također hadis kod Buhari i Muslima i s tim ćemo završiti dio hadisima i o Allahovim osobinama. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme neće se prestati bacati u džehennem a on će uporno govoriti ima li još, da još. Allah stvorio džehenne, stvorenje živo, priča, gleda. I u njemu se sve prži i meni. I toliko je ogromno da bi sve moglo stati u njega od živih bića. I Allah se obeća, obavezao da će ga napuniti. I je obećao da će džennet napuniti. Ali onako kako sve milosno doliko je pravedno. Pa pojašnjava poslanik sallallahu a nehi vseleme kako će to Allah napuniti toliki džahennem, a on ih može stati više nego što ima. Jer mogli bi vjernici stati. Mi znamo da svaki vjernik ima kuću u džennetu i kuću u džahennemu, kao što svaki nevjernik ima kuću u džennetu i kuću u džahennemu, odnosno mjesto, i da će jedni druge naslijediti. A u džahennemu je tjeskoba, nisu prostranstva. A čim je tako, više može stati. Pa kaže, neće se prestati u džehennem bacat, a on uporno govori, hel min mezi, hel min mezi, da, još, da, još, ima li još, sve do gospodar. Ponose i veličine, gospodar ponosni i veličanstveni, ne stavi na njega svoje stopalo ili svoju nogu. Pritisne ga. Pa će se kaže suzit, nakon što se zadnji ubaci koji je za džahennama, ispuha će. I suzit će i bit će puno. I reće kat, kat, kat, dosta, dosta, dosta. I tako će Allah subhanahu wa ta'ala ispuniti svoje obećanje. Neće nikog baciti u džahennem ko nije za džahennem. Dok za džennet je došlo da će se napuniti i prostora ostati. Pa će Allah stvorenja stvoriti samo da uživaju u džennetu. I to nije nepravno. Allah daj kome uči. Pa će tako napuniti džennet jer u njemu ima mjesta više nego što će ljudi gdje i džinje uči. Ovo je upozorenje za nas. Nemoj misli da za tebe nema mjesta da se spasu. I nemoj gubit nadu i misli da za tebe nema od to mjesta da si se upropašten. Dok si živ, možeš i gore i dole. Pa se trudi da se usmiriš gdje treba. I iskoristi ono što je preostalo. Posle toga slijede hadisi koji smo mi tumačili, da bi na kraju šehehu Islam Rahimahullah rekao إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به poput kaže ovakvih hadisa, do, to jest ima još i drugih, gdje poslanik sallallahu a nehi veseneme obavještava o, svome gospodaru ono što obavještava, fa inna al firqata nađijeta ehle sunnati wa džemaati yu'minuna bi dalik, kema yu'minuna bima akhbar Allahu bihi fi kitabihi. Spašena skupina kaže, ehli sunnati wal jama'at vjeruju to kao što vjeruju ono što je došlo ili o čemu je Allah subhanahu ta'ala obavijestio u svojoj knjizi. Vjeruju u hadise kao što vjeruju u Kur'an. Jer je jedno i drugo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّنَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Mi smo te objavili zikr, Kur'an, spomin. Najbolji zikr i tako dalje. Jedan naziva za Kur'an. Mi smo te objavili Kur'an, jel sam posled jasan? Li tu bejtjena ni nas, da ti pojasniš ljudima, ma nuzina i im ono što im je objavljeno. Objavili smo ti Kur'an i poslali smo tebe i objavili ti sunnet da ti pojasniš ljudima ono što je u Kur'anu. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ I da bi oni razmislili, shvatili, razmišljali. što znači da značenja koja su spomenuta u Kur'anu da su shvatljiva. Da mi znamo šta je noga, i šta je ruka, i šta je oko, i šta je radost, i šta je smije, i šta je lice, i ostale Allahove subina. Ne znamo kakve su. Ali nećemo reći ne znamo šta je, prepustimo Allah, to samo riječi kaže. Onda se nema šta pojasniti ako samo riječi. I nema se o čemu razmišljati ako samo riječi. Allah kaže objavi objavu i poslao poslanika da pojasni i da vjernik shvati i razmisli razumije, kad razmisli. Pa je ono što je došlo u sunetu s aspekta značenja i obaveznosti vjerovanja u to, poput onoga što je došlo u Kur'an. Kaže, vjeruj u to kao što vjeruj u Kur'an bez tahrifa i tehtira i tekifa i temthira, to jest bez iskrivljivanja ili negiranja ili kakvoće određivanja ili sa stvorenjima poređenja, bel humul vasatu fi firakil ummeti kema enna l hiya hi el vasatu fil umami. Nego su, kaže, oni umjereni iz sredina među islamskim sektama, kao što je islam sredina među ostalim religijama i to će ako Bog da biti tema sljedećeg predavanja. Molim Allaha uzvišeno da nas uputi na pravi put, učvrsti na njemu i usmrti na njemu i da nas pomogne i uputi da dok živimo sebi i drugima dobro činimo, a kad preselimo na smrtne muke budu zadnje muke koje sjetimo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى